Martin. nok med et passesvin Deres stat er jo helt til grin Vision så fylder hele København Og er du lidt anderledes, bliver du taget kraven af en patter Der kun er ude på chikan Jern slår klik, når de tænder sirenen Det er sygeligt, for de kan slippe afsted med Smadre dit ansigt, kun fordi du er til stede til en demo Eller pisseaktion, eller kun går afsted i deres som summer Deres knibler kan de slippe afsted med alt Og nej, det er ikke en historie, jeg har fået fortalt Fuck you cops, fuck you pigs I don't feel pain, but you will feel this I don't give a fuck if you end up dead, cause this is pain Get back the what you did to a friend cops is corrupt, sick and violent. The cops they kill, and you know they like it. The cops is corrupt, sick and violent. The cops they kill, and you know they like it. Jeg har set med mine egne øjne, panser på en mok det var grumt det shit. Og jeg har fået nok af det, jeg ser tolerante fra hver i vores samfund. Og nej, lille panser, du må ikke få mit baggrund for at være til stede i en demonstration. Eller for at kaste sten til en besat option. For du har fortjent hver kaste sten. Og jeg håber, du går kold, når jeg vipper dig en. For fascisme, den skal bekæmpes militant. Hævnens timer er kommet, og vi har regnet fortalt. for de fucking pisse syg Brænder bælter høj af i et hav på sig Fuck you cops, fuck you pigs I don't feel pain but you will feel this I don't give a fuck if you end up dead Cause this is payback for you did to a friend Cops is corrupt, sick and violent The cops they kill and you know they like it The cops is corrupt, sick and violent The cops they kill and you know they like it ACAB all kinds of bastards to riders here And I'm running faster than the motherfucking pigs Cause I'm gonna throw bricks in the face till the one up motherfucking dead Attack the funeral with a Molotov cocktail Then I do what it takes to get out of jail Can't keep me locked up forever. You see the shadows where they won't make me shiver, and the fucking prison wall's gonna burn to ashes. Damn fucking cops don't stand. What is this? It's a global rat, don't ever keep quiet. It's a fucking prison rat, don't ever keep quiet. Fuck you cops, fuck you pigs. I don't feel pain, but you will feel this. I don't give a fuck if you end up dead, cause this is payback of what you did to a friend. Cops is corrupt. Sick and violent, the cops they kill, and you know they like it. The cops corrupt, sick and violent, the cops they kill, and you know they like it. Tiden er et ophør, det tid til et opgør Stop til at svare lidt, vreden bliver større Der er ingen, der tager sig af jeres vores monopol I så i 93, vi er ikke bange for jeres bestående Jeres peberspil, har jeg kun lader til os for Det er blandt det tomme fra jer inden vi slår Blærer det lyd, når et paner går ned Gemmer hans liv på et stemt sted Hør at brug flyder over med kæft, skyld til barrikader Panserbiler brænder af sammen med Men det blærne tumler rundt i et regn af sted Stopper ikke mangler af de fucking passagerer Fuck you cops, fuck you kicks I don't feel pain but you will feel this I don't give a fuck if you end up dead Cause this is payback for you did to a friend cops is corrupt, sick and violent, the cops they kill, and you know they like it. The cops is corrupt, sick and violent, the cops they kill, and you know they like it. Fuck you cops, Fuck you bitch, I don't feel pain but you will feel this I don't give a fuck if you end up dead cuz This is payback for what you did to a friend cops is corrupt, sick and violent, the cops they kill, and you know they like it. The cops is corrupt, sick and violent, the cops they kill, and you know they like it.